50 languages. 5. Pays et langue. Pays et langue. Jean est de Londres. Jean est de Londres. Londres est situé en Grande-Bretagne. Londres est situé en Grande-Bretagne. Il parle anglais. Il parle anglais. Marie est de Madrid. Marie est de Madrid. Madrid est située en Espagne. Madrid est située en Espagne. Elle parle espagnol. Elle parle espagnol. Pierre et Marthe sont de Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. Berlin est située en Allemagne. Berlin est située en Allemagne. Parlez-vous tous les deux allemand Parlez-vous tous les deux allemand Londres est une capitale. Londres est une capitale. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Les capitales sont grandes et bruyantes. Les capitales sont grandes et bruyantes. La France est située en Europe. La France est située en Europe. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Panama est situé en Amérique centrale. Panama est situé en Amérique centrale. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. Le Brésil est situé en Amérique du Sud.